quitará, y rica le sabrá si la ni si la conoce pasará y hasta los deleitará. Buen día a todos, esta radio primavera. la falaron las disfrutas Martina Martín, la Judith Baro y yo el Jordi Ruiz. Son de la clase de estar la a ver, us parlarem dels estallés. que son a la cola, a Limas, a matí. Profit, grupos de color y cada uno va a un taller diferente. Paganin. Tenim un taller qué Lucky son. Y un taller de de profesión, professor Nova a Ferrogat la Farina. También hi un taller d'estampació. Allà pintem la samarreta chula. A un taller tallers pan, fem una fulla y las pinté. La canción. es la peor medicina con la te pasará, lo amargo quitará y rico les sabrá. Si la peor medicina con la te pasará y hasta los deleitará. de informática ayuda a los ordenadores antes se de la cara. También hay un taller extracción púrpura Allá pinté mi valle. Los talleres café a las personas, mí la pete, la Pecocha y la Pesín. fins aquí el nostre programa de ràdio de fin Mas. El Jordi es cuidarem nosaltres, us que el Jordi, el, dit, el Jordi, el Gemma jo, la Judit. Fins aviat. Fins aviat. Fins aviat. Un fato molt fort. Fins Mara linda Que La y si con la pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la y si con la pasará, y hasta los deleitará toda la y ocupación tiene un factor de diversión y los ángeles se Al trabajar. Y si el trabajo es aburrido y torna divertido, mejor saldrá una gran verdad que la ni si no conoce pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la ni si no la pasará hasta los mi Nigeria.